sveti vladiko, oci, braćo, deco, evo me ovde ponova na poziv vaš i da govorim, pravo sam jednu temu koja je opšta, koja je vrlo bitna, o domostroju. Domostroj je u stvari crkva, to jest večni plan Božjega doma koji je Gospod počeo stvaranjem sveta i naznačenjem da sve postane dom očev, obitalište i zajednica Duha Svetoga i telo Hristovo. Najbolje bi bilo kad bi ja znao da ponovim, a nekad sam znao na pamet, uvodu poslanicu Efestima svetog apostola Pavla, koji govori upravo o tome domostroju Božijem, koji je od večnosti gospod zamislio, smislio, odredio, naznačio i skoncentrisao ga u ljubljenu, ljubljenome sinu svome Hristu sa naznačenjem da on postane čovek i da nas u sebi udomi ocu, sinovi duhu svetome u, u zajedniči dakle od Tačno slažem se, potpuno se slažem s ovim što čovjek govori u ime moje. Dakle, domostro je Božje domaćinstvo. Ekonomija na grčkom. Nažalost, danas ekonomija sa izgovorom u zapadnim ekonomi jeste samo gola horizontala. I sve se svodi samo da nađemo standarde življenja, uživanja i da zaboravimo ono vertikalo, ono uspravno stanje kakav je čovjek pre svega. I čoveka svode samo na horizontalu, da ga polože u grob, da bude hrana crvima i ono što je on jeo i hranio se i radi čega je živeo, da samo goji crve. To je, nažalost, ta jednostranost. kad je bilo pre godinu dana, a i pre toga još gde su političari u, nesrećenoj Srbiji, ovi sadašnji političari, govorili ja nisam za nebesku Srbiju, nego za zemaljsku. Tad sam govorio, malo drugačije govorio gospodin Mitropolit, to znači da smo samo hrana crvima u grobu. Dajte nam alov da jedemo, da imamo standarde i sve se završava time što je Jov rekao. Grobu govorim da mi je majka, i gde se bio nigde, šta se radio ništa. A čovek nije to. Čovek je uspravno, nebozemno biće. Vertikala i horizontala, uspravno i vodoravno. To je znak krsta. Što je čovjek stvori, stvoren Boga u znaku krsta, kako divno govori sveti vladika Nikolaj. Sva vas i ona, sav univerzum, sve galaksije su u znaku krsta. To apostol Pavle kaže opet u poslanici Festima, da spoznamo dubinu i širinu i visinu i dužinu i poznamo a to je krst Hristov i poznamo prevazilazujeću svako znanje i ljubav Hristovu ta poslanica Efescima je otkrivenje dato apostolu Pavlu dok je bio u tamnici dve godine najvjerojatnije u Kesari Palestinskoj po nekima možda još drugde, ali svejedno, tad je napisao te tri naj, po meni, dublje poslanice, najnebeskije zem, nebesko zemlje, poslanicu Efestima, Filipljanima i Kološanima. I tu je izložio tajnu Hristovu koja je tajna crkve. A to je to što čime počinje poslanica Efestima. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isa Hrista koji nas predodredi u svojoj ljubavi i oblagodati u svome sinu jedinorodnom, ljubljenome, da budemo nasljednici večnoga carstva njegovoga. E, to je domostroj Boži, to je dom Boži, to je ekonomija Božja, plan Boži, ali plan danas je nešto mnogo jeftinije i nešto mnogo manje. Imamo planova u svetu, imamo standarda, imamo programa, imamo ekonomije, ali nemamo čoveka u svemu tome. Tako su komunisti govorili, sećam se, rasli smo u vreme komunizma i da vam kažem, deco, iskreno, mi, naša generacija, mi smo to proneli kroz svoje telo, kroz svoje biće, kroz svoje živce, kroz svoju dušu, kako je govorio jedan Rus, kad Rus pronese bilo koju ideju kroz svoje telo, kroz svoje meso, onda to postaje doživljaj zaista. Pa ili propadne s time, ili se izađe preporođen i spasen iz toga. Nama je komunizam, marksizam bio veliki izazov. Ne zato što je privlačan, nego smo bili mladi ljudi otvoreni. I on nas je zavarao time, kao što je mladog Dostojevske da zavara. Da je sve u ekonomiji, sve u socijali, u ovome što vidimo, da današnje, ne samo naši, nego svi političari sveta se bave time. Uglavnom, nema od horizontale. Čovjek je biće kad stane i rašire ruke, živi hodeći krst. Nebom, zemljom hodima neba se držim, kaže srpski pesnik. I zato je naš zavet, kosovski zavet, nebozemni zavet. Nema ni čoveka samo zemaljsko ako nije i nebeski. Nema ni nebeskog ako nije i zemaljski. Isto je to i za, našom Srbijom i srpskim zemljama. Domostroj Božji obuhvata sve to. Kako divno peva vladika Nikolaj, susrećeš nas u vrhu domostroja i tamo ćeš nas večno ljubiti. To je jedno od njegovih divnih pesama. Taj domostroj ili domaćinstvo znači da je Bog domaćin u domu svome, a mi smo domaći u tome domu. To je naša vera. Naš simbol vere koji je sažet e, u 12 tačaka da ispovedamo ko smo, šta smo. To je naša lična karta, naš identitet. I treba da uključimo u molitvu, kao što je crkva uključila. Svako jutro i večer trebali bi da govorimo i uz oče naš, Bogorodice Djevo, naravno sa Svjati Bože, da govorimo i vjeruju. Vjeruju ima tri osnovne okosnice. Vera u Boga Oca, prvi član. Vera u Boga Sina i njegovo oproćenje i njegovo celo delo, to je drugi do sedmog, a vera u Duha Svetoga, osmi član, znači tri člana. I vera u crkvu, jednu svetu, sabornu i apostolsku. To je domostroj. Bog domaćin sveta trojica, u ognjištu večne ljubavi i mi domaći u tome domu. Poslanice Festima treća glava, tamo pri kraju govori da znate kako treba živeti u domu Božjem, koji je crkva, stub i tvrđava istine. Sva istina je večna i od početka i u večnosti, dakle i idući ka početku, idući ka kraju je ona u stvari crkva. Mnogo se uobičajilo danas, da svi govore, šta radi crkva, koja ja kažem. Mene sretne u Knez Mihajlu svoje vreme, bio sam jeromonah, negde velike nedelje. Je li oče, šta kaže crkva, kad se farbaju jaja? A ko je ta crkva? Ti nisi crkva. On gledao, idi pitaj babu kad se farbaju jaja, a ne crkva. Baba zna. Svi su navikli sa šta kaže crkva. Zato što smo je pretvorili u jednu. Mitropolit kad je bio u vrštu vladika, njemu pošalju gospoda komunjare poziv, predstavnik crkve. On pošalje crkvenjaka tamo na sastanke ili kako je govorio otac Šmeman danas je šta, šta radi crkva i globalizam crkva i sport to je tako svlačenje crkve na jedan nivo koji joj ne priliči niti nama priliči vrlo važno šta kaže sport crkva i turizam recimo crkva je ne znam politika crkva i sve je to crkva je sveta trojica carstvo nebesko i svi sveti i svi oni koji su hranovi, kako kaže divno sveti Justin koga ovih dana ponova prouča, Justin filozof i mučenik Zato kad kažemo crkva je svetinja, naš prijatelj, pokojni Papadopulos, profesor patrologije Vatini koji je završio kao Gerasim, monah i sin mu je monah, govorio je kad god čitam, verujem i u jednu svetu savu, ja se prekrstim. Posle oca, sina i duha svetoga crkva. Ne to da nije sa nama, jeste, mi smo sa njom, mi smo u njoj, ali ne treba crkvu slačiti u, u, kako bi rekao čovjek, sve i svašta ulačiti. Znate, zato treba poštovati reč crkva. Ili se neko razočara, šta to radi crkva, ko kaže, ko konkretno, kaže Tanasije, a Filohije kaže pop, džakon, vernik, a ne crkva. Nemoj da vređaš sabor svih svetih. A mi smo u tom saboru. To je dakle taj domostroj Boži. Bogu domaćinu domu koga je stvorio da nas udomi i da budemo njemu domaći. Da nas sebi u sinovi, u sinu svome, duhom svetim. I u tome je sva tajna vešera naše vere i sav sadržaj i sadržaj na svu večnost. Od početka Bog je to postepeno razvijao, otkrivao i to je ta istorija spasenja. od starog zaveta, počeo od raja. I crkva je taj povraćeni raj, ali u dinamičnom pokretu. Crkva je na putu ka carstvu nebeskome. A carstvo nebesko nije tamo negde, pa onda govore Srbi su nebeski narod, oni se ne bave zemljom. Laž i kleveta čista. Nećemo tamo ništa naći ako ovde ne budemo se trudili, borili i započeli to carstvo u nama. Ali ono nije samo u nama, ko što govore ziloti. Nesrećni ziloti koji su pojednostranili, upličili sve, zašto su sami plitki. Ceo svet treba da se spase. Graknuli su neki što da Spajsi je govorio i Turci mogu da se spasu, hvala Bogu. Ja imam ličnog prijatelja Lava Turčina, dete od godinu i po dve, u Antaliji, Ruskinja došla tamo da je to veliko turističko mesto, da je apostol Pavle se iskrcao. Znate kako je mala Azija, ovde je Sredozno more, ovde je Kipar, ovde je Antalija, gde sam prvo iskrcao sa Kipra. I tu Pisidija oblast. Tamo je Carigorski patrijah uspeo da obnovi eparhiju sa 30.000 vernika, nešto do tada tajni hrišćana, kriptohrišćana, pa onda došli su Gruzinci, Ukrajinci, Rusi i Grci se neki naseljavaju i obnovio je eparhiju Pisidijsku. Dakle, Ruskinja je oženila Turčina, pokrstila ga i krstila sa njim sina moga prijatelja Lala. Imam sliku. Hvala Bogu negde je neko ugradio, mislim da je Maksim naš vladika, u jednu stamatisovu divnu ikonu ili fresku rođenja Japančiće, Koreance, tamo Australijance, divna grupa dece. A pošto vidim da ima dece, jedno objašnjenje najbolje koje sam dobio od nove devojčice pre nekoliko godina, ko je na slici na ikoni Božića. Vraćali smo zvrnjačke banje odakle je mama naš pop se oženio i preko onog čemernoga planine otuda od Srbinja Foče prema Gacku, pa one krivine jedno dete povraća devojčica. Godno i po dve. Ja je onako a dete povraća, ubriše se i nikakva tragedija, znate. I onda ja da je tešim i kažem, a pred Božić bilo. Dušo, ko je na ikoni Božića? Pa kaže, Boga, Bogina, majka i Čičana. Ko je Čičana? U nas na crkvini gore imaju jedno magare. I ono je nasledio, to je Čičana. I sad je dobila sesticu, zovem je Čičanče, a dobila i brata i zovem Čičanko. Čičana, Čičanče i Čičanko. Tako deca doživljavaju to. Dakle, Bog nas je stvorio da budemo njegova deca, ali je sina svoga naznačio i dao ga za nas, radi nas i voli nas u sinu i zbog sina. Zato što je to najveći, najjači, najtrajniji temelj da je bilo šta drugo Bog nama namenuo i dao, bilo bi manje nego to što je učinio. Zato nije i se bitlo kada da radi nas i za nas, koji je radi nas ljude našeg spasenja, ova protio se i postao čovjek. E to je crkva. Kad je postao telo čovjek, on je postao crkva. Zato se poistovećuje u toj velikoj tajni dvoprirodnoj, a jedinstvenoj crkvi većuje se i mi sa Bogom. Bog nas je stvorio da budemo sa njim ali ne otmicom kako je đavo sugerisao u raju Adamu, nego kroz postepeno kretanje s Bogom u Bogu i napredovanje. Dobio je drvo života, dobio je sve, ali Bog je mudar, treba iskustvo da se sve to stekne, da bude doživljeno, ne nametnuto. Nemoj dete od onoga tamo bočke da jedeš i dolazi sad džao Luka podmeće Evi. I to. Izvrće pitanja. Evrata, ta, Eva takođe odgovara i ona izvrće Božje pitanja. Kažu jevreji, <laughs> zato i pogrešio što je izvrtala Božje ja da najvam prihvati okusu tog ploda. Kojim se plodom može poslati Bog? Nema takvog ploda. Grci su mislili da bogovi piju ambroziju, neko magično piće na Olimpu i onda su, su stvari samo brže umirali od toga. Nema takvog pića nego ima drvo života. A drvo života je bio Hristos. I sveti Maksim će lakonski lako reći. Greh Adam u tome što je odrekao se da se hrani Hristo. A Hristos je sve ono što Bog daje. Sav njegov domostroj. Zato mi jedemo Hrista. Telo i krv njegovu koja su božansko, bogočovečansko telo, ali da kažem slobodno i prirodno. Nije pričešće neka hemija tamo ko što su imali skolastičari tamo, pa ne znam, govorili. To je naš hleb koji jedemo i naše piće koje pijemo, simbol pića je vino, to je i pravo piće. I ono je u stvari hrana. Postaje ugrađeno u telo Hristovo, oboženo. I to je sveta liturgija, sveta Euharistija. Zato se poistovećuje, paradoksalno i tačno, domostroj Božiji, to je crkva, sa liturgijom. Liturgija je to. Zato i hram nazivamo crkva Božja. I oko hrama se okupljamo i hvala Bogu što smo i večeras ovde okupljeni. Ali to ne znači sve pojednostavljeno. To su popovi, vladnike, patrike, to su kaluđeri. Svi smo mi crkva od momenta kad smo poverili u Hrista, učlanili se od njega kroz krštenje i verom se držimo njega. Kaže otac Majendor vrlo lepo. Petar je ispovedio Hrista. Ti si Hristo sin Boga. Nije jedini, pre toga je Natanailo, pa onda drugi, pa Toma. Ali Petar se odrekao Hrista. Šta je bilo? Na tom kamenu koji si ti ispovedio, to jest na meni zideću crkvu. I kad se odrekao Petar, šta je bilo? Propala crkva. To je logika koju bi sa papom kao centrom, navodno nasljednikom Petrovim. A sveti Kiprijan kaže u trećem veku. Svi su episkopi nasljednici istoga Petra, to je svi apostola. Svi su nijednaki. Nije Bog tako siromašan, ima samo jednog apostola, nego dvanest. I kad je Juda Odrekao se, oni su izabrali Matiju, ali gospod učinio još no, na, naknada novo. Pozvao je Pavla i prosto ga ovako ubacio u dvanestoricu. Dakle, to je crkva, zajednica dece Bože, zajednica učenika u Hristu. Ali Hristos je prvi član svoje crkve. U otkrivenju se kaže, on je pistos, on je vernik. On je džakon, džakon, služitelj koji služi našem sjedinjenju s Bogom. On je sveštenik koji svešteno dejstvuje tajnu našeg oboženja. I on je naravno glava crkve, srca crkve, na crkve. On je sve u svemu, kaže. Ali zato što je Hristos spojio ljudsku i božansku prirodu i što je, kako kaže Sveti Palama, na kome je doktorirao naš mitropolit, hvala Bogu prevedeme na srpski, milijardo ipostasni, milijardo lični, sve nas uključuju u tebe. Zato je mogo da kaže, Savlo, što me goniš? Mogu bi Savle da kaže, ja ne gonim tebe, gonim tvoje hrišćane. Ja sam taj. Ili, na strašnom sudu reći će, kad učiniste jednom od moje braće, meni učiniste, kad ne učiniste, meni ne učiniste. On se većuje sa svijama na tajanstven način, ne može da kaže ni mistički, ni misteriozni, nego na misteriološki način. Svetoliturgijski, svetotajinski način se poistovećuje, ali ostaje opet jedinstven. Tako se i crkve poistovećuju. Danas je problem po primatu ko će... E, vala me, mitropolite dojelo mi što kažu Rusi. Primat, malo mi drugo čime ja da se bavim danas nego primatom. Uprkos Hristovim rečima, kad ko će bude prvi, neka kaže da je posljednji sluga svima. I nemojte se otimati ko se svet otima ko je prvak. Dosadilo mi je. Treba njima da nekog reda, naravno, da bude sve po redu, ali ne da bude to glavno. Dakle, svi smo tu braća, svi smo jednak i opet kako je Bog koga rasporedio u crkvi. Zato je vrlo važno da u crkvi bude. I hvala Bogu, obnova našeg života liturgijskog počinje od toga da svi učestvujemo, da se pričešćujemo, a neko što su ne ljudi, mrzitelji i Hrista i, i ljudi, oni uzeli pečat i za, bravu i ne daju ko će da se pričešćuje. Neki je od tih slepaca rekao, ne može dete koje doji da se pričešćuje. Zamislite hule, ono svi sa mlekom. Kao da je mleko prepreka da se pričešćuje. Nego su oni toliko zaslepili, toliko, ali da ne, ne bavim se njima, neki su smeli govor. Opisao sam to, napisao sam ako treba neko da vidi. Dakle, crkva, tajna crkve. Tajna koja nadrasta ovaj svet i granica ovoga sveta. Ali koja uklopljuje, uklapa ceo svet, svu tvorevinu. I svi smo pozvani u crkvu. I svi smo u tom smislu udovi Hristovi, članovi Hristovi. I to je taj dom ostroj Boži. Hristos je došao da taj dom ostvari. I ostvaruje ga ovlačenjem. I mi se njemu pridružujemo verom, krštenjem. Vera jeste to naše ispovedanje kao Petrovo, da se nam na tome zida crkva, na veri hrišćana počiva crkva ali zato što je prvi vernik i prvi temelj crkve Hristos. Naša vera je samo sjedinjenje sa njim. Ako ovdje isključite ovu struju iz centrale, ništa od toga nema, što postoji sjelica, što postoje gajta, ništa postoje, ako nema centrale, odakle se napaja to je. To je Hristos, naša centrala, da upotrebim taj izraz. On je temelj kuće, on je loza, mi čokoti, on je maslina, mi nakalujemo se na, na tu maslinu. On je prvorođeni među mnogom braćom. Jedinorodni sin Boži, večni nestvoreni. Postao je jedan od nas, prvi među nama. I mi se njemu prilepljujemo, pricepljujemo um, i uključujemo, kao što on rekao, za 15. glavi Jovanog evanđelja. Ja sam čoko ta loza, ostanite na meni. Ako se otkine loza, ona će se sušiti. Ona može jedno vreme možda još da vegetari kao kad bi izdvojili neki organ, recimo, ili ruku, ili osekli, to jedno vreme još može da živi, ali nema života, što se ne sjedini, ne vas postavi, to jedinstvo sa Hristom. E sad, u tome domu Božjem, u domostroju Božjem, kako je Bog dao poredak, može biti promena, može biti, ali ne mimo volje njegove. Danas, recimo, potežu na zapadu kako su žene zaposlene, hoće da budu sveštenice. Kao da predanje od 2000 godina nije znalo za to. Zašto Bogorodica nije sveštenica? Zato što žensko biće je čovek, ali kao žensko ono nije potpuno. Čovek je svaki čovek, ali kao muško i on nije potpun. Hristos je postao čovek, a bio je istorijski muško. Ali on večni devstvenik, to je tek celovito. I u carstvu nebeskom svi ćemo biti ni kao se ženiti ni udavati. To je osjetio jedan divni Dostojevski koji inače bi to dobro poznao žene, tri put se ženio, ali je doživeo pri smrti one njegove voljene Marije da to doživi. Da budemo večni devstvenici, ko što je Bog večni devstvenik. Negde su čak počeli da govore da ima u Bogu žensko. A to znači raspolućenost. Cilj je da dvoje budu jedno, kaže se u braku. I da budu saputnici. I da budu svi jednako u Hristu, gde nema muškog i ženskog, nema Srbina, Crnogorca, Grka, Jevrejna, Varvarina, nego su svi jedno u Hristu. E, to je crkva. Jedno u množini, kao što je u 50. šo jedan duh sveti na apostole i svi su u polifoničnoj simfoniji svedočili o tome jedinstvu i osnivali onda crkve. To je tajna. I zato smo mi ne samo saosećamo, nego živimo sa svima koji su u vernoj istinskoj crkvi. Svi patimo što je vladika Pavle u veri, to jest u Halepiju, otet i drže ga. Čuli smo da je živ Pavle Jazigi, Arapin. I da podsjeti vas malo Crnoj Gori. Čuo sam sad od manje, kuknjali šta ćemo mi da radimo, ne priznaju da su ovde. Tako, sjetite se Arapa, oni od sedmog veka su u svome narodu kao hrišćani, kao čudo, kao ovaj stradavnici i ništa izdržavaju. Da vladao islam, to je neka Božja kazna, opomena, ali hrišćani su ipak održali. Mnogo stradaju hrišćani na Bliskom istoku gde da se molimo za njih. Recimo u Siriji, od neka i po 3 miliona, ne znam da li ima danas milion u Siriji i u Libanu, hrišćana pravca, ali opstaju i ostaju. Javljaju se zato na drugim krajevima. Čutali ste, videli ste da pojedini muslimani, pojedini Hrvati, gospodo, postaju hrišćani. Ne samo devojki mladići. Skoro mi je bio svešenik iz gline, velikomučeničke gline, da bio onaj pokolj na Ilindan, strašno u crkvi. Krstila se žena dobrovoljno Hrvatica, jedna cela porodica u glini u pravoslavlju, Hrvatica. Čuda se dešavaju i to bez neke propagande, bez neke unijačenja, bez nekoga i ili što raste, recimo u Americi, te kako raste pravostan crkva u Južnoj Americi, to zna mitropolit bolje od nas o tome. Hvala Bogu. Naše je da budemo uključeni u to, da se molimo. Da se molimo i za ostale crkve. Da delimo sa njima i tugu i žalost, a naročito molitvama. Spisujem Blokića, oca Justina, kao mladog studenta u Londonu i Latini, koliko se on molio Sve je prvo bila molitva za svijeh i svija. Prva molitva. Pa onda za ostale i za ljude, prijatelje. Pa se molio za one, gospode, koje nema ko da se moli. Neverovatno koliko je bio Justin. Širok čovjek. Tako i mi trebamo da širimo srce svoje. Rus je jedan rekao, šta je pravoslavlje? To je držanje sabora u sebi sa svima svetima. A ne svaka vaška obaška. Vi vidite da danas te masovne dilirijume, masovne histerije, recimo taj famozni exit. Bio sam ja, prošao sam, počinjava je u, u, na, na Petrova radina. I kad gledate šta vidite, jedno urlanje i vidite samce, to je jedno apsolizacija sam. On se bavi sebi i svojim telom, ostali ne postoje. To je problem, što danas je svaki sebi, svaki je sobom okupiran i on je sebi centar. Nema komunikacije. A bio sam posle Žiče, posle Kraljeva, u Velikoj Drenuli, tamo držao predavanje, slično, ali samo eh, na tu temu, domaćin u domostroju i domaćin u domu. I Kruševljani su deca, pobednici Srbije u narodnim pesmama i igrama koji zove folklor, to je nemačka, ne znam čija je reč. To su narodne igre i pesme. To imaju tri od 7-8 godina, od 10-12 i od 14-15. I igrali su tu posle pred crkvom, bio vladika David. I ja gledam i kažem posle, evo sabornosti, kad igraš kolo, svi su se svima povezani i svi prisutni učestvuju u tome. To sam govorio u Australiji kad sam bio na skupu mladine. Evo i on se raduje i on učestvuje u sabornosti. Moj prijatelj. Dakle, sabornost je to svi sa svima i svi za sve. Svi za jednoga. Jedan kon jedan, kaže naš narod. Latini su govorili dok su bili unus christianus, nulus christianus, jedan hrišćanin, nijedan hrišćanin. Nesrećni Volter je rekao, da prvi i posljednji pravi hrišćan umro na Golgoti, ne bi onda bilo ni njega, ni bilo hrišćanstva. Gospod je bio širo, pa njih izabrao apostole, pa su onda polako prilazili. Ima dugo trpljenje, ima sve te tajne, ima veliku tajnu koja oživljava sve ostale tajne, to je pokajanje. Najlepši cvijet ljudskog poštenja je, kaže srpski narod, pokajanje. Pokajanje smo preporođa, a to je voda krštenja koja je u nas založena, duho svetim, samo se zagreva. I onda se čovjek obraduje. Ništa lepše nego kada je to odplače. I nemojte da sprečavate da djeca plaču, neka plaču. Ali ne dajte da histerišu. To je drugo, to je razmaženost, to je, ja ću, kaže majci, kažemo da ćuti. Krštavamo ono vrišti, kažemo da ćuti. Ona ništa. Ja ona kaže, čuti, umokni. Dete čuti. Donala jedna jadna u Parizu, hladna crkva, pa dete bolešljiva, ako oboleš oče da ga ne poklopiš. Sestra, rekao, imao sam naočar ovako. Pa spusti. Predala sam mi dete, čekaj da ti ga vratim. Ne mešaj se. Mogu sam ja nezgodan, ali to je sabornost. Znate, svi učestvene. Naš narod je saborni. Nemojte da nas zahvata depresija koja ko, pa, kako se kaže, ko kuga, ko epidemija, hoće da zavlada Srbijom. Pokojni Ćosić, Bog da ga prosti. Izraziti depresivac, iz njega zrači depresija. Nažalost, i mnogi intelektualci. Ima sad jedna knjiga da je nađete. Neki je napisao u dva toma kao o staroj Troja, u stvari o Srbiji. Da je izuzetno oštro i s razlogom kritikuje srpske intelektualce, koji su prvi poltroni, koji su prvi ovaj, pošli zatim na sve, samo kuknjava. Ne priliči nama da kukamo. To su nam se rugali, nam da, Srbi su kukaju o svemu. Jeste, stradali smo i šta? A nećemo toga sada praviti ne, ne, neku, kako se kaže, ko što su takozvani partizani naplaćivali penzije, kako je pokojni je Dečarski govorio. U Crnoj Gori dva bez duše, treći s penzijom. Nemojte da to bude, znate kako su ljudi radili, služili. Imamo recimo ljudi, jedan džakon iz Srbije i centra i kaže, ma nije narod uopšte tako, tako nije to. Popla, popla, Bože moj. A se počinje ta preko televizije, preko ne znam. Jednoj babi na Crvenom krstu Beogradu mačka se popela na drvo. I ne da siđe dva dana. Javila se televizija, vatrogasci, policija, prenosi. I kad su došli da skinu mačku, mačka skoči i pobegne. Mislim, smešno dok smo poniženi. Mnogo smo poniženi. Pogledajte reklame, ne možda vidite nijednu ozbiljnu emisiju reklame. I u taj reklame? 99,9 zašto ne kaže 100 dinara, ne znam koliko. Glupavo je, kada su mi blesali. Ili ne znam koliko, 59 sa 9. Znate, prave nas budalama. I naročito jadne žene stradaju. Ne mogu da, da danemo tih reklama. A znate li, recimo, da te, za kosu taj sprej, on je tako strašan da ide i e, kvari, pravi rupe na ozonu koje štiti nas od velikih sunčeve zračenja. To mi je rekao stručnjak čovjek. I da ne govori šta drugo. Reklamiraju držne dalje lekove. Pa onda se pokaže kao put pike ne važi, pogrešno, štetno. Zato što nas zavode, što postala takva naša civilizacija, jedna nehumana, duboko nehumana civilizacija, koja manipuliše ljudima, manipuliše Videli ste američku demokratiju sada kad su ubili u San Luisu, tom predgrađu jednog crnca. Da sve digo i govori. Obama je po drugi put a Što nije kao crnacom zaveo? Rasna mržnja postoji u Americi. Dodajte u Brisel da vidite mržnju kolanđana severni koji su ti, kako se zovu oni, Flamanci 60% i Francuza južni koji nisu takve mržnje, Valonci na jugu. Neće da vam na ulici govori. Neće da Samo obavezno policajac ili ne znam na šalteru. Kako se ne trpe, ali ne oni, kako se ne trpe francuzi i englezi ili englezi i nemci. Neki do smini Bogom. Mi ne treba da se podajemo tome, da nam ne bude cilj Evropa. Koja je Evropa? Ja uvek kažem, koja? Ne, let, ne jede se sve što leti, kaže naš narod. Sad je postalo to, možemo da branimo integritet Ukrajine koja je jedna veštačka tvorevina. Nikad nije postojala takva Ukrajina, ko što nije Bosna postojala. Pošto nije postala Makedonija. Crna Gora imala makar državu. I sada ne daju integritet. A integritet Srbije s Kosovom oduzeše ga nasilno NATO-ovi. Niko ni reče o tome. To je licemerje koje postaju u našoj civilizaciji. I naravno, nećemo mrzeti, a nećemo se podavati. Mi smo takvi idioti, takvi poltroni, takvi beskičmenjaci. E, da budemo domaćini u domaći u domu oca svoga mi smo domaći i crkva je to. Podvignite slobodno ako treba Danasiju, Patriciju, Vladici, Popu. U mom selu premalo se se podigne crkva i kaže vladika, nije sad vreme ako da ostane. Kažu seljaci, čak neki od mojevke, mi ćemo da gradimo, hoće, neće vladika. Ja nisam ništa rekao, čestitam mu. Ipak su izgradili veliki vladika ova. A hoće da kažem osjećanje da smo svi zajedno. Neki grčki taksista je Zaustavio taksi ili je neki opsovo svetinju. Izletao je i udario ga. Što bi bio, zašto sviješ? Najveće svetinje, to su moji srodnici. Pa nije valjda, e jeste, mene vređaš. Hoću da kažem da budemo ljudi ozbiljni, trezveni, odgovorni, a ne svileni, ne znam. Govore, slačaj si Isus, jeste, ali ne zaboravite da Isus Hristos zgrabio bit, prevrto one stolove, kad su u priprati crkve napravili trgovinu, doneli golube, doneli pare menjali, on je četiri preturo i uz obične jurio napolju. Ne pravite od doma, od doma, od samoga doma pećinu razvojnicu. Dakle, gospod je bio ozbiljan odgovor. Nije bio mržen, nego je bio čoveko ljubac. Nekad iš čoveku ja nemojte da ni pričate ko što pričaju lažovi, mangupi. Bivša sekretarica u Ministarstvu prosvete u Srbiji od našeg nesrećnog Gaše Kneževića iz Tukotrebinja, ona Turalička govori kako u Srbiji vlada teror, verbalni teror na djecom, laže. Ali ne možete pustiti dete radi što hoće. Lekar kaže, idem ulicom trotoarom i poleti dete kod dete na ulicu, zgrabim ga jer će ga kola pogasti i odrapim ga, neće to više raditi. Nemoj da budemo ljudi kičmenjaci, ljudi ne znam šta, da slušamo šta će nam reći, gledajte u školama samo šta se dešava, kakvi zločini, kakvi kriminali ali vidite, pojavi se izvinu devojke koje studiraju, recimo, psihiologiju i psihijatriju, ovaj, i pojavi se neka šep, šeparica, sva namazana i ona je sad psiholog koji će deci da priča. A verim da ne zna dva unakost, ne zna nosa dubriše. A su postali stručnjaci, oni su. A znamo kako se završavaju škole danas. Ništa nemam protiv. Kad sam bio u Americi, video sam narod u Americi raspoložen za veru i prilaze pravostavlju. I kažu mi, radiko niko nas ne pita. Ko pita raju sirotinju u Americi? Ali da znate, velika je žeđ u Americi za pravoslavlje. Recimo, naš vladika Maksimo 22 parohije, pa kad je bilo sjedinjenje još četiri Sad ima 35 parohija. Prilaze, ljudi se, hvala Bogu, e sad je naša odgovornost u raste. I njima sam rekao, vladiko, boje se da Maksim ne ode, rekao, morate da proizvodite svoje vladike a ne čekat da vam dolaze i onda se bunite. Gde je vaš vladika? Kako je govorio, mislim, ovaj Patriar German, traže mu popa u seru, kaže, ja sam moga dao, a što ti nisi toga dao za popa? Mislite da ima vladika u džepu, popa da izvuče ovako da vam ga pošalje. Moramo svi da budemo odgovorni. Oca Čustin je govorio, pitaću srpski narod pred Bogom šta će reći za sudbinu crkve njegove u njemu. To je govorio oca Čustin. Svi smo odgovorni. Naravno. Tako je, slažem se, moj prijatelj komentariše kako što treba. Dakle, domostro je velika tajna, to je crkva. A svi smo u toj crkvi u zajednici Svetoga Duha. Kažem nesrećnom Artemiju, poručujemo, govori to Bož brani pravu veru. Koju veru mrtva? Jevreji su branili Mojsiju veru, pa su zubili Boga živoga. Ali mi kažemo pred oče naš, izmolivši jedinstvo vere, dobro prave vere, i zajednicu duha, nema, nema zajednicu duha svetoga, I zaboravio je tu dimenziju. Džaba ti je i vera ne znam kakva. Ako nemaš zajednica, zajednica je ljubav. On nesečnik ima četiri slogana. Globalizam, mondijalizam, ekumenizam, papizam. Ako mu oduzmete te četiri čo, neće imati šta da kaže. Nema evanđelja nigde. Nažalost, čovjek je zastranio i nekom Bog bude ali je. A ono širi vesti. Neki ide s minim Bogom daj Bože, sad je bolestan, daj Bože da se trgne, da mu dođe. Ali odgovornost naša, svi u hvala Bogu da imamo, ne bih teo pred mitropolitom da govore, recimo imamo živih parohija, živih manastira, živih eparhija i svi smo u to pozvani. Ja sam mnogo puta, deco, Hercegovini grdio. Verite mi do danas kako sam se povugao zbog slonjena vrata, bio sam nemiran, nemirko i sad je 50% moj vrat spojen. Niko se nije naljutio. Nisam sreo čovjeka koji mi je sada, kad sam ja već toliko godina povukao se, da se naljutio zbog toga. Zato što ljudi osjećaju na zajedničkom svom poslu, u zajedničkom domu. Jedni druge te gobe nosite u braku. Ako gledaju samo što jedna se hvalila srpkinja, udala čerku u Nemačkoj, tamo je radila. Moja čerka se sjajno udala, kopila je ugovor sa mužem, ona plaća hranu, a on stanarinu, rekao, gospodin, to je odličan trgovački ugovor, a tu braka nema. Znate, to je saživot, soživot, saputništvo ka carstvu nebeskome. To je brak. Da bude životni drug ka carstvu nebeskome. Ili u bilo kog drugom poslu. Dakle, osjećanje u crkvi jeste da živimo svi kao deca Oca Nebeskoga u Hristu, bratu našem, usinovljeni blagodaću, ljubavju, dejstvo Duha Svetoga. Sve što se dešava u crkvi je dejstvo Duha Svetoga. Obrali smo bostanak, očekujemo od Alotanasije, ili ne znam, koga drugoga, da u crkvi sve to bude. Znate. Može da bude aktivizam. Protestanti su imali, imali su i katolici svoj aktivizam ali aktivizam vrlo brzo se istroši, jer neke druge ciljeve pogađa. Imamo recimo vladu tu i tu. Da ne pominjem sada nešto se bojim nego što se... I sad ona svaku unovči, svaki posao, svaki, svaki svoj postupak. A pokaže se poslije ili su lagali ili su... Zašto u Srbiji svaka vlada sudi prethodne ministre? Zato što će sutra nova suditi ove. I onda samo zamajali jedni narod. Nije jade narod, narod je odgovoran, znate. Ali neki da smili Bogom, da se ne vraćam na to. U crkvi treba da bude sloboda, ali sloboda odgovornosti. Dve osnovne e, konstituante, činioce, koji čine čovekovo biće jeste sloboda i ljubav. Sloboda i ljubav. Ljubav je onda kad je stvara slobodu, a nekad se nameće. Inače može biti tiranija. Ali I sloboda, ako nema ljubavi, šta znači? Tako mi se hoće, ja sam slobodan. Došao na jednu slavu, ja, nije važno gde i kada, i puši jedan. Domaćin čuti, ja kažem, gospodine, i prestanite pušiti, ja odam. Ti meni ograničuješ slobodu, a ti meni, ne samo slobodu, nego zdravlje mi ograničuješ. Izađe on, e, hvala Bogu da izađe. On misli, on njemu je sada da svoju glabal tu, tu travuljinu koje se porobio i zarobio, ili ne znam šta drugo. Da budemo, dakle, ne, ne mora svaki da bude na isti način. Ali darovi su bogatstvo crkve. Sveti Simeon i Bogoslov govori. Svi darovi duha svetoga se prepoznaju i međusobno priznaju. A ne, ja sam molitvenik, ovaj nije. Ja sam misionar, ovaj nije. Ja sam, ne znam, dobrotvor činim, jer sam milostinj, ovaj drugi. Svi ima svoj udeo, svaki ima svoj način što kaže apostol Pavle, slabosti, svima sam bio sve da svi koga spase, slabosti druge potrži, po, po, po, pomozi, po, postaj, postići. Nemoj da budemo, ja neću da gledam, ja neću da se mešam, to moje nije to, tu imaju, ne znam. Ne. Ljubav će ti pokazati put, interes prema drugome. Znate, djeco, da malo se vama obratim. Mislim da sam uspeo da budem dobar Da sam političar bio bi demago koji samo zavarava ljude. Ali ja se bavim decu. I tuče mi i za uši vuče mi, deca me vole. Jer sam pedagog. A znaš znači pedagog. Uzmeš dete pa ga lepo prevoreš u kona pa mu malo nekad rukom, a nekad boga mi protičem. Nema dece da se naljutili. Kad ih ja malo oštrije podvignem. Zato što su deca ko Ko jaganjci. A nemaš jaganjci jaganjčiće da pustiš. Ko ždrebad. Ko telad. To je sve pohvala. U Bibliji su pohvale. Tele je ugojeno pripremio otac na svadbi svoga sina, kaže u Evanđelju. I to tele je Hristos. On je ta žrta koja se svima nama daje i jedemo ga i nikad ga ne potrošimo i uvek iznova nam daje radost. To je to što je zajedništvo, zajedničarenje i učešće, pričešće. To je to. I zato, hvala Bogu da se obnavlja taj živi crkveni život. Da pevamo, da se pričešćujemo, pa i da se zajednički kajemo, da jedni druge pohađamo, da jedni druge postičemo, da jedni druge pomažemo, ali da zatražimo pomoć jedni od drugih. Postoji ta sabornost u pravoslavlju i to je ono što nas kroz vekove održala. Nije uzalud sabori. Govorio je, radiko ne znam da ste čuo da Justin. Šumadinci su svi, kaže, državnici, svaki može da stvori državu, da vodi državu. Ali verski su zaostali za juga. Oni su, kaže, varvari koji sabor oko crkve nazivaju vašar. <laughs> A oni ga zovu sabor oko crkve, ali srbijanci vašar, severni bijanci. Dakle, da budemo zaista oko sabore naše crke, kad vidite kakve radosti bivaju na jednoj liturgiji, oko liturgije, oko manastira. To je ozdrži naše Kosovo, da znate. To da manastiri, da, da se rađaju deca, da najviše popovi sad imaju dece, hvala Bogu, na Kosovo. Ima 50 mladih sveštenika, Teodosije da i hvala Bogu, nastavlja se. I na drugim mestima. Tako, dakle, sabor crkve, sabornost ili domaćinstvo ili crkvenost, to je domostroj Božiji. Tako je Bog Otac početka zamislio sveta. Bog je sabor, sveta trojica sabor. Gospodin mitropolit je u svoje vreme rekao jednome, on se počeo udaljavati, usamljivati, počela neka vrsta šizofrenija. Šizofrenija ne mora da bude bolest, možda bude samo sebičluk. Narcisizamo je u sebe zaljubljen. A u Crnoj Gori, nažalost, toga mnogo ima, svaki je od njih, znači. Sam ja teo da idem u Mostar, pre što je crkva srušena, došao je neki oficir. Gospodine Vladiko, mi smo veliki narod. Dobro, dobro, ja ću u Mostar. Znaš, mi smo narod. Ostavi narod, hoću u Mostar da vidim crkvu. Znate, on je iz neke reza, Bili jedan četnik u Americi. Kad će srpska crkva dražu za sveca? E, ja ga pogledam, vidim koliko je sad. On misli da, evo, pošto je on dražino, a sad ćemo svi da se klanjamo dražiti. Ne znam što sam protiv čovjeka, bio borac učenje slobode, nego što vidim ovaj što to eksploatiše. Kažem, gospodine, a zašto ne prvo Karađorđa? Čičica začuta i okade da se i ode. Sad će on naš da govori, bave se. Još uvek time kad se ne, nečim i suviše bavimo i time se, nažalost, u velikoj meri u emigraciji, ta stara još se bavi. Samo time. Ili, ne znam, četništvo i partizanstvo ili ne znam. Puste bre ljudi, da živimo malo. Narod ovaj je veći, dublji. A crkva je duša naroda i telo naroda. I ona ne treba da bude jednostrana, da bude ovaj, pristrasna, da bude da budemo otvoreni, da budemo široki, ko što je, hvala Bogu, naša crkva široka, ko što je dom Boži. Nikad ne reci nikad. Evo i sutra Artemi da pokaže znak kajanja, možda se vrati u crkvu. Da li se vrati čin, to ćemo, to je tek posle toga, ali da se vrati čovjek, da se ne izdvaja ili ne znam koji drugi. Sekte su to nastale. Svaka vaška obaška, svaki za sebe. Ili evropska civilizacija. Evropa je jedan polumesec severozapadni, a Balkan je srce Evrope. Evropa je strogo govoreći do Urala, do Kaspijskog mora i zato i Bliski istok spada u Evropu. Ne. Oni su Evropa. A mi i treba se prema njima merimo. E, nećemo. Zato što nećemo da budemo svi una faca, una raca svi isti, ko što su paradajz isti, ko su krastavci isti. A kad jedeš, nema ukusa. Evo sad su da beše španski poljoprivrednici, ne, Barceloni, Katalonci, prosuli voće i bacili evropske zastave i zapavili ih. Znaj protesta. Da. To oni gledaju svoje, sve, sve mora da bude po, po njihovoj meri. Izuzetno su sebični, samoljubivi, samo isključivi. To je pisao onaj nesrećni Huntington. Ne znaju šta je pravoslavlje. Neki je mudar i veliki političar iz Švedske je rekao pa Putin sve više se poistojećuje sa pravoslavljem i to je velika mana. Kakva je mana? Ako je postao pravoslavan. Ili ne znam koji drugi. Dakle, mnogo ima uskosti, mnogo ima propagande, mnogo ima jednostranosti. Ja ne učestvujem ni u tome. Ne da se silimo, da se divimo, da se ne znam, gordimo, ne. Nego jednostavno da budemo ljudi koji nismo skorajući, znamo svoje korene, znamo svoje poreklo, znamo svoje širine. Bogom, brate, suljo cigane, kaže srpska poslovica. Ona divna pesma, Topa pali Jerenija Krstić, to je bio ciganin, bio to prije, znate to? Ja sam ja Jerenija Krstić. E, služio sam vojni kadar artiljeriju. Vidite kako je pokazalo se na ceru sada ova proslava stogodišnjica. A šta su nam radili? Ima danas na nekom od ovih sajtova kako jedan austrijski istoričar koji se bavi zločinima Austrije u Mačvi i u Lešnici, u Jadru. Onaj nesrećni ded je nesrećni je bio biograf Titovi. Našao fotografiju da je Tito tada učestvovao kao austrijski kaplan u pokoljima i vešanjima u Jadru, Lešnici i u Mačvi. 14. godine. To je civilizacija. I pulpike ne važu ništa njima to. I sutra će da nam dođe. Ponova da nam soli pamet. Ima i kod njih ljudi, da ne budem jednostavno. Kad sam zamenjivo, Boga mi u toku dve godine više puta Artemija u Grčanici, došla je neka ministarka austrijska, Oštrokonđa, te kaže narod Oštrokonđa, koja je viloviti konj. Brzo su se rastali jer ona nema vremena. A došla je druga Nemica, podpredsjednik Bundestaga Nemačkog parlamenta, teolog, diplomirala teologiju na Tivih, protestantski teolog, teolog nade. I kad sam je dočekao, ja kažem na francuskom, sam govorio, ona znala. Gospođo, dobro ste došli, ali izvinite na jednom delikatnom pitanju. Da li znate odakle ste došli i gde ste došli? Žena me gleda za bezegnuto. Gospođo, došli ste iz Nemačke u Srbiju da li znate, vi niste krijevi, da li znate šta je vaš narod uradio i prvo, drugo srpsko rat, ovome narodu. Žena počne da plače, ja prestao, nema više srca. Zaplaka se, iskreno. Ima ljudi tamo, znate. Te na tome nije tamo sve otpisano, ja sam živo u Europi, ne idem svugde. Bogu možda, ali negde idem. To su ljudi, ali ti ljudi isto treba da shvate da mi nismo ovde neki Znate, varvarski Balkan, oni nas preziru. Nek se preziru, njihova je to mana i njihova je šupljina i, i plitkost. I, mi da budemo ljudi širokoga srca, da budemo otvorena srca. Ali to može samo ako radimo na svome srcu. I završavam. Sveti starac Siluan je nešto slično rekao, pa je otac Sofron je napravio u onoj knjizi od toga lep primer, kao što je Avadorote u šestom veku to napisao. Kaže, čovjek je, svet je sam ko jedna kupa. Na vrhu je Bog, a mi smo sve unutra. Ali u, u, u hrišćanstvu treba prevrnuti onaj vrh kupe dole i to je moje srce koje treba da obradim, pa će onda ono da sve ono drugo shvati i da dođe do Boga i do zajedništva s drugima. Neverovatno dobra slika. Dakle, treba raditi na sebi. Jedan jeromonah iz Patrasa bio je u radionicama da se kola prave, momak, kako se zove to. I Haramo sam ga naš vladiko doveo sve tu goru, Arsenija. I on mi priča. U Kare ima nekoliko tako lutajući kaluđera koji su i svetogorci se ne ljute. Niti su nametljivi, niti su ih da ih kritikuju, niti može neko biti da kritikuje. I veli, ja sam u Kareji tamo, da ima prota, da ima crkva, da ima okolo da radnice. Kad jedno mi priđe taj jedan, kaže, pogleda me, kaže, gori li vatra ljubavi Hristove u srcu tvome? I ode. Ko da me je razgoritio, ko da pogodio me u srce. Znači, time se bavi taj kalđe tamo. E ta, ta vatra, što kaže gospod, ogen dođe da bacim na zemlju kako bi volio da se razgori. Neće vera doći od popa i vladike i patrike ako mi tu ne... To je velika pravda Bože, ali je velika istina. Pa kao raj će biti stanja koja donesemo i unesemo. Neće Bog ni oduzeti ni nametnuti. Što bi to radio? Što onda ne bi svima dao? Ili što bi neke isključio? To ide saradnja, sinergija. To je pravoslavlje. Kako je gospod rekao i sveti Sava ponavlja, evo ja i deca koju mi dade Bog. To je dom Božu, djecu Božu. I ne možete se bojati ako imate više djece, ako se djeca počavrljaju. Ja to volim kad vidim. Nek su živa su djeca, ali da ne bude zlobe, da ne bude pakosti, da ne bude ovo što se dešava po našim školama. Nikad nije bilo toliko zla, toliko zločina u školama, zato što i nemamo škole. Čemu ih uče? Koje kakvim vukodlacima, koje kakvim ovaj, fantomima. Harry Potter je postao ideal ili ne znam koji tamo. Ili Deda Mraz nepostojeća figura, <clears throat> a mi imamo svetog Nikolu. On je u stvari taj koji je delio poklone pred Božić. Završava stvarno. domostoj, crkva, dom Boži, mi smo domaći u tome domu. Suž, saživ, sažitelji svetih sa svima svetima kaže u toj neverovatno bogatoj dubog poslanice Efescima. Isto kao što je početak nadahnut, tako i ostalo, ali ima nekde u trećoj glavi. Prikanjam kolna vam pred ocem nebeskim od koga se svako očinstvo naziva. Da vam da onda se Hristos usirosrčavaša duhom svetim, da raste da unutra verom, u dubinu, širinu, visinu i da spoznate sa svima svetima ljubav Hristovu koja prevazila i nadilazi svako znanje. E, to je naša vera, to je naša crkva. Na to ja podsjećam sebe pre svega. I zato sam teo da govorim, kažemo, o osnovnim stvarima naše vere. Možemo da održimo jedno sistematsko predavanje, jedno, ne znam, Markove konake da pričam ili ne znam šta sve. Ajde sada da rešavamo pitanje globalizacije, pitanje ne znam šta sve informatike, ne znam čega. A osnovno da se podsjećamo, osnovna istina naše vere, ko smo, šta smo, gde smo, kuda idemo. Idemo ka carstvu nebeskom. Saputnici. I to je crkva koja je na putu. Ona je, da dodam još, i telo, ne samo Vaskosova Hrista, nego i raspetoga Hrista. Izranaljeno kopljima i zato nemojte da se zablažnjavate od crkvu. Kaže jedan profesor u pantalonama, Vladike se na saboru svađaju. Ja kažem, a šta? I na apostolskom saboru je bila živa diskusija, malo te ne rasprava. A i Duh Sveti ume da deluje i kroz prepirke i kroz rasprave. Jer je živi, hoće, hoće žive ljude, a neće mumije. Hvala vam na strpljenju i rekli smo oče Rafailo, evo, 10 minuta pitanja. Jel može? ali na temu, ne o svemu i svačemu i još o ponečemu. Ajde usmeno ovako, ako hoćete, ako nećete, možemo i da završimo. Nemojte misliti da sam ja tako govorio, ovaj, ja tako govorim već odavno, ali postičen, ističen, osnovne stvari. A na vama je onda da se u to unosite, da se e, tu birate, da učestvujete, a ne da ja sad sve to, to recepti, ne, nema od recepata mnoge pomoći. Nego da se moj prijatelj zaspo, znači završili smo na dvojice. Zapamtite, verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crku, To je vera naša. I to spada po Grigoriju Bogoslovu u ravnoj nizu. Verujemo jednoga bogaca, verujemo jednoga sina njegov, verujemo u duha, verujemo u jednu crku. I onda se to daje. jedno krštenje, vaskrsenje mrtvih i uđega veka. To je naša, naš identitet. E sad, Bog daje bogatstvo narode, ljude, istorije, ličnosti, to je kako će biti susret. Ja zamišljam strašni sud ovako i mislim da nisam daleko od, od, od pravilno postavke. Biće jedan veličanstveni svemirni ekran. I svi ćemo vidjeti sve bez režije. I koji će biti naš odgovor? Zaplakaće sva plemena zemaljska. To je jedini naš odgovor. Bogu ima ona pesma što kaže ovaj, suze ću ti reći sve. Čovjek je biće koji plače i hvala Bogu da može da zaplače, ali plač nosi radost. Ima plač gorčine, ima plač zlobe, ima plač pakost, ima plač sebičnost, ima nad. Sve je podložno jednom dubljem sudu koji je sud duha svetoga. Ispitujte duhove, kaže apostol. Ne jede se sve što leti, kaže narod ali čovjek je biće to koje treba da bude. I još nešto da dodam, e, sam odgovaram na. Govorio sam već nekog puta, čovjek je biće pokreta, biće podviga. Bog nas je postavio na jednoj tarci gde smo dobili biće i krenuti iz nebića u biće, što kažu za Justin. I on je na tom putu u podvigu, u kretanju. Divna slovenska reč podvig, bolja čak nego grčka reč askeza. Dizanje i kretanje napred i naviše. Nije završen, nije savršen, ali ima potencijale za to. I zato treba da učestvuje u tome. Bog nas je stvorio, zna sam nas neće spasti bez nas. Treba da učestvujemo u životu. Ne možete nametati ljubav nikome. Ne možete nametati ni sreću. Ne možete nametati, ne znam, niti opet nesreću. Svaki je u neku ruku kovač svoje sreće. E sad kaže Boža Knežević, Jeste, kaže, samo što neko ima i čekić nakovan i klješta, pa kuje svoju sreću, a ja, jadnik, moram pesnicama ono usijano vože da kujem. Znate, i to je, ali vidi Bog i zna Bog šta hoće. Da imamo vera i poverenja. Vera je to osnovni konstituanta ove ga drži da je čovjek. Zamislite da dete ne veruje roditeljima. Danas ima vere. Govorit će o ne znam kakvim teorijama, o pa ne znam kakvim sve. A ljudski odnosi su. Nemate čoveka danas u centru interesa naše civilizacije. Ne. Nije ga bilo ni u vreme komunizma, ni tu kapitalizma. Sistemi, ideje, ne znam, progresi, ne znam, standardi, ne znam šta. Šta je Evropska zajednica? Ima li čoveka? Ajde probate da, da nam oduzimaju decu. Što nam oduzimaju decu. Pa nisu po njihovim standardima u Švedskoj, u Americi. Strašno vrisne žena u kući i odmah je, ako jave komšije, ove policija da ga uhapsi toga. A izmislili su naš, ima, nema sumnje nasilja u porodicama, ali ima i strašni zloupotreba. I oduzimaju decu od oduzimaju, ne znam, zato što nije čovjek postavljen u centar. Vaspitanje ne znam kako je sve. Neće kompjuteri tu ništa mnogo pomoći, niti elektronika. Ako ne bude toga što je čovjek, prvo srce neću da se podajem emocijama, kaže će ti beogradski intelektualac. Ono su ne kaže osjećanja. On je mumija. Čovjek nema ako nema, nema osjećanja, ako nema emocija. Šta to znači? Jednog sam vladiko, jednog psihijatra, nije važno kojeg. On je sve vreme po meni glumio, miran, spokojan. A ja se uzbudim, ja se... I kad smo negde putovali sa njegovom ženom, desi se da se oni posvađaju. I onda je progovorio, ja kažem, Rekao sam doktor da vam pružim ruku, sad ste čovjek. <laughs> Ajde, Boga ti, znaš, neš, nešto treba biti, ali kad vidim licemerje, kad vidim, nad, dakle, da budemo živi ljudi, živi život. I da svako drugo poštujemo, svaku živuljku, kako je volila moja majka, živuljka svaka. Da, e to ima pravo pravoslavlje predstav. Istinski, humano, čovečno, čovjeku ljubio, jer je bogoljubivo. Zavladala je danas sebičnost. Kad se nezadovoljena sebičnost, gramzivost, onda dolazi do depresije. Nema radosti u životu. A mi smo narod koji, zamislite, mi smo imali samoubistva, ja ne znam da je bilo u vreme pet vekova turskog ropstva, ali smo imali tri sustanaka po Turcima, tri sustanaka. I opet ćemo ako treba. A, možda će trebati, ne znam. Pobiše tamo po istočnoj to toj famoznoj Ukrajini. To su Rusi koji ne da budu Ukrajinci. Dao Hruščov 50. godina, dao Krim Rusiji, sad ova kaže treba ga Ukrajini. Nikad nije ukrajinski. Dao je Pera, konj Pera, Stambolić, Kosovo, 59. godine dao 65 km severa od Zvečana, odnosno od Ibra gore, poklonio Šiptarima. I ovi su sad to priznali. Ova nesrećna trojka. Poklonio. A, igraju se sudbinama ljudi i sad je to... Ali, svaka Babilonija je propast i ova je... Nisam ja neki apokaliptičar da predviđam propast, ali ne može da traje. Vidite vi koliko se posuno vratilo, koliko je govorio je jadni mitropolit, jadni mitropolit, svaka mu čast. Da hoće e, posunovraćenje, znači kao rak da proglasi za normalno stanje čovjekog organizma. A on razara ćelije iznutra i sami ćelija. Tako i to. Razne nastavnosti rade. Budi Bog s nama. Pričao mi je ruski patrijarh Aleksej kad je došlo Orvajtova. A kod njih je postalo to podavno da sve važnije ličnosti posvećuju i predsjednika Rusije i patrijarha. To je protokol. I ona kako je došao saradma njemu, da dopustite sve sekte u Rusiji, kaže gospođo, ima slobode u Rusiji, ali ne možemo one koji su protiv čoveka, sataniste, ne morate sve da dopustite. Znate. Zato što oni onda manipulišu, to je lako da manipulišu. Nemaju oni takve slobode, nema da se varamo. To je na papiru priča. Probajte da stanete na put toga što se zove najveći šovinizam i fašizam i američki interesi. Gaze po narodima, gaze. Su doneli sreću u Libiji, su doneli sreću u Iraku, su doneli sad sreće u Siriji, gde god dođu tragovi smrdene čoveštva. E, imamo još ljudske dostojanstva. Ne možemo možda u širim razrema, da, ali možemo sebe. Što je govorio Sošenicin da je Stalin rekao, najviše se bojim hrišćana jer njemu ne mogu ništa. A hrišćanin je, kaže Sošenicin, je kaže, nek se zlo stvari, ali ne preko mene, ne sa mojim učešćem. Oprostite, ja sam sam odgovarao pitanja. Da mi ovo lepo blago meni završimo. Može jedno pitanje. Ajde brzo. Ne interesuje, da li će crkva svoje postojanje u večer. Kako ne, tek će onda biti u ponoći crkva. Ponoća onoga koji sve ispunjava u svemu. To je ta zajednica, to se naziva, zato sam, ima u mom radu crkva, ima mnoge nazive. Ona je telo Hrista, ona je dom u kome smo mi domaći, ona je loza čokot, čokot sa lozama, ona je maslina, ona je građevina sa temeljom, ona je večera, kad bogati domaćin sazove, ona je svadba carevog sina. I mi ćemo gore biti na to. Ono što je video mladi Aljoša kad je umro starac Zosima. Svadba u Kani Galilejskoj, na veličanstvena, u braći Karamazovima. To će biti večera carstva. Mi ćemo tamo biti, kako to, to će biti crkva. To je zajednica. Zajednica sve te trojice. Ognjište ljubavi, blagoslova, blagodati, radosti, e, prožimanja. Znate vi da u Hristu dve prirode a da se ne izgube, jer da nema svrhe, da se prožimaju perihorisis. Još ima metropolite reč koju sam našao, enfilohorisis. Sa ljubavlju jedan kroz drugoga prolazi, ljubavlju se prožimaju, enfilohorisis. E, tako i to, to dakle prožimanje, to će biti crkva. I od početka je crkva zamišljena od Boga. Kozmuk si se klisijaska stvaranje sveta već je bilo pravljenje crkve. To je Hristos. On njega je Bog video kao tačku omega. I stvarao je svet da bi on postao čovek, da bi čovek postao Bog. Ali da ne ištezne čovek, onda ne bi bilo ako bi Bog trebao da razguta, guta, ako što je ovaj, Kronos gutao svoje titane, svoju decu, onda bez bio nigde ništa. Da bude zajednica, zajednica radost i bit će rast. Tome se rado otac Justinko dete kad je našao kod svetog osla. Već će večno rašćenje i usavršavanje svetih carstvo nebesko. Kakva radost. Jer ćemo se, Bog je beskrajan, ali Bog je punoća i mi ćemo iz punoće u punoću, iz slave u slavu, iz blagodati u blagodat. To, deco, možete osjetiti samo kad nam Bog da u nekom smirenom času, u nekoj molici ili u nekom daru iznenada, da se obradujete ili da zaplačete jednostavno kao dar Boži. To je Ništa, ništa lepše, ništa rađe, ništa. Tu se onda vidi kako je Bog blizu čoveka. I da završim, sveti Anastasije Sinaji, koga su ubili, muslimani Arapi devete godine u Antiohiji i razvukli ga po gradu. A bio je na Sinaju podrižnik, onda bio patrijarh od Antiohije. Šta je hrišćanin? Oehon ikon tonenikon na grčkom. Onaj koji za svoj dom ima ga onoga koji je domaćin toga doma. Znači mi smo udomljeni u domu u kome je domaćin Bog i ono da postaje u nama domaćin. To je to prožimanje, to zajednica, zaista po slici i po sadržaju sve te četotrojične. Hvala vam na strpljenju i hvala i na razumevanju i hvala mom prijatelju što me podržavao. Kako mu ime? Lazar, Lazar, pa da, hoće drugi nego Lazar. Eno, onaj sad nastavio. Ajmo. Dostojno jest Jakovo istinu, lažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, Česnjejšuju heruvimi, slavnješuju, beslavnjenija serafim, bez isljenija Boga rošuju, suštuju, Bogorodicu tja veličajem.